Koning Aas vir ons het die vasteland sowel as die eilande dwangarbeid laat doen. Al die groot en machtige dingen wat hij gedoen het in die volle verhaal oor die hoge pos waarin hy vermoedig bevorder het, is opgeteken in die aanhalen van die konings van Medië en Persie. Die jood moordig was tweede in bevel onder koning Aas vir ons. Hy was hoog in aansien by die jode en geweld by al sy volksgenote. Hij het om vir die welvaart van zijn mensen beijver en die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker.